สะดวกสบายแค่เราคิดตรงความเฉลียสลาดของคนอยู่ในคู่ในเขาเองหัวคนลงไปเกี่ของร็หอดไปถึงกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนสบายขี่ก็สบายนอนก็สบายมีหุ่นล่าอเองดีแต่จะขาดจะขันมันจะแข็งแต่หุ่นล่าใช่ไหมมันหุ่นมันเจี่ ใหเราได้ที่สันกัดส่งใส่ไปตั้งแล้วขอแก้ให้ให้คือให้ลงหรือนี่จะขาดงานลดเสียงที่ตันให้ใส่น้ำใส่หนาเลยทั้งไว้จึงไม่ได้หรบบ กับเรงไม่นี้ย่าไม่ได้กินไปหลายมืเสันดูนี่ประจังตัว าลัมยุตาหรือสกังจะเวลาปริสัมยุตาหรือเป็นบริสัทธ์สัมยุตาหรือจะเป็นมัยุตาหรือจะถ้ำเจอะไรเนี่ยสัตว์บริสัทถ้ำคือถ้ำของสัตว์บุรุษผู้ที่มีอัตมีถ้ำมีความดีก็จอย่างสัตว์บุรุษผู้ที่เป็นสัตว์บุรุษอย่างนั้น รักษาฐานรักษาขันรักษาหนอกรักษาในปลอดภัยสียงายเป็นประโยชน์ เกิดขึ้นไหมสถานที่ใดเกิดขึ้นในที่ใดี่้หน่งนี้ซ้ำคืกกายคุกใจอยู่ในคุมใดเป็นประทีปดยงใจเป็นเครื่องประดับมือสังขะโสภโนทำมือหงาย จักท่านนี่จักอัฏฐาที่หลายเรื่องท่านอัฐันดีตาการจะเรี้ว่านให้มันเป็นสันติสี่สี่ยัำเงินสักจักคนเสพได้จักการได้ ควรทำอย่างไหนจักเวลาใดเนาะไม่เนาะให้ไม่ได้คิดไปอ่านเลยกำหนดตัวเองไม่จะเล่นจะคุยจะเล่นอยู่ตลอดเวลาเรื่องของมันเป็นสัตว์มีฤทธิ์เป็นมาสากวันยิ้มได้จังไรเด้อมันคิดเบ่งใจทั้งตัวใจมันมีสารมีเวลา ไม่ใช่กิเลสตัณหาจึงจะหนีไปเรื่องจะก้มอยากก้มเสียเสียถ้าเถิมจนแหน่นเยอะก็ดีก็ประเสริฐให้ถึงตัวเองแต่ตอนนี้ตัวเองได้อยู่ทั่วไป ที่เจอหน้าแบบเพิ่มตอนนี้คือความว่ดีความเป็นสัตว์ดี สัตว์เป็นสัตว์ท่าถ้าเป็นคนหีสัตว์เป็นสัตว์ท่ในตัวตัวเองก็เยือกเย็นตัวเองก็เป็นซุขคนอื่นสัตว์อื่นถือว่าเจ้าของก็พ่อได้รับความสุขความสบายไปด้วยได้รับความรู้ความฉลาดไปด้วยจนไหนเนี่ยห้จะผิดครับกายกับใจของเรา ถูกต้องตามทางนองของท่านที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือสิเจน่าฮะอุบายของสายของใจทั้งตนนี่มอนจีน่าเป็นแก่นเป็นสายเป็นคือเป็นขางไหล่พออาศัยสั่งคือสลาดท่านสิ่ง แลงอยยืนเต็มเล่นพันใบไปเลยมีคนข่าสาระเท่าใดออกจากัดเมื่อนี้จิตอาศัยมีคนใจสิ่งหลงเงาเสียระยะเท่านั้นกันแดดกันฝนยิงจังเลยให้ที่ได้สลัดน้ำมากทำเป็นด่านเป็นเลื่อนทำเป็นสู่เป็นเตียงแต่รูปออกไปเป็นหน่อยเป็นหนึ่งก็นี ป็นขายราคาสูงสุดเราก็ทำน่งเดียวกันมันบรัดแปลงแกใไขมันจะมีตรงไหนปล่อยมันไปยังสั่นมันจะเป็นวันสีดีให้มันจะวันสีเขียสีเสียสีทุกสีเนี่ยสีว่าหนาวด้านข้างหาทางเนี่ยแสนหาทางซุกซ่อนนัดแปลง ลุกผูลุกหนาเพื่อต้องดับมันโง่มันก็ยิ่ไปถึงจุดหมายปลายทางเหรอมันตรงมันตื้อยิ่งไปก็ถึงจุดหมายได้จริงที่โตต่างการปรารนาจริงทุกอย่างมันคือดีได้แต่อาศัย บดตัดแต่งแก้ไขอันใดมันก็ไหลไปเองพะมันเท่นั่เลยจากคู่จากเขาจากขี่สูงเรื่องคือขี่ต่ำโดยต่างท่านเหนือท่านหลังให้มันก็ไหลไปเองแต่มันไหลถึงคู่ถึงเขามันจงใส่แต่ทิปัญญาเสียใส่กำลัง ขึ้นมันไปขึ้นสาดขึ้นมันไปขึ้นวางมันขึ้นเองมันขึ้นก็ได้ใจก็มันเท่าไปทัานั่งเดียวกันหนังไหลตนเดือยใปเขาว่ดัดแปลงแก้ไขจิตใจมันไหลคือดลังตนโพสานมันไปคือด่านตันให้เินจิตไปด่านสูงไปเป็นอินเป็นเพิ่มเป็น เทวเทวดาต้องรักษาต้องปากเพี้ยนต้องรัดแต่เป็นดตกนรกเป็นเปรเป็นอสุรกายเป็นสัพย์ที่ได้สามก็ต้องรัดแต่แกใช้อันใดมันไหลไปเองคือหน้ามันไหลจากผู้จากเขาบ่ท่านสองท่านเหนียวหงมันก็ไหลไปให้มันถิดตาม ้ผมจะดับแสงแก้ไขกับทั้งนั้นนัโชคลาภอันเลิศอันประเสริฐถือเกิดมาเป็นมนุษย์อาข้างท่านั่งมนุษย์เจ๊ตุันละเ๋าวนฐานะอันเลิศถือมาเกิดเป็นมนุษย์ที่รู้จักมีชั่วพิษถูกต่างๆถ้าที่จะรับแสงแกใไข หายใจตัวได้จิตใจกับจิตจิตใจสี่สูงพอฝึกสอนได้เป็นความดีเป็นมนเษย์แล้วบ่คิดเมื่ออ่านอันใดมีนจะกินจะขี่จะเ่มดจะเพิ่มตามเรื่องนั้นจะว่าแปลก ในกษัตริย์ถั่วใจอยาให้จิตใจทั้งเฮดี อย่ากให้ความขาดทั้งเฮดี อย่ากมีความสุข มันเป็นยากพาถึงกิเลือปัญหาแต่ทุกอย่างนั้น แต่บริววิสัยผู้ที่รับแปลงจากของรับแปลงก็ได้พาถึง มันก็ยามันถ้าที่เอาความดีจากมันมาต่อมาต่อมาต่อเจ้าเลยนะเจ้าไปไปสับไปฟันไปตัดมันก็บ่เป็นกูดีซาลาบ่เป็นด่านเป็นเนี่ยบ่เป็นตัวเป็นเสียงเป็นสู่เป็นเก้าอี้ให้เขาเขาบอกว่าตัดมาแต่งมันนี่จิตใจของเขาคือกันมาเอาท่านไปสักแก้วบ่อาดเอาท่านไปรับแก่ ปล่อยมันไปตามเรื่องมันก็ทั้งนั่งเดียวกันมันบกเป็นสื่อเป็นเตียงเป็นยึดเป็นดีให้ธรรมะจะเป็นเสียงดัดแปลงหายว่าใจใจทางจะเป็นอย่างดัดแปลงความจะมีเนื้อแน่นของจิตของใจให้คลองให้ใสให้ขาวให้สะอาดอ Okay. ทำแม่ตามกำลังศรัทธาของเฮาทำวัตถุภายนอกกต่เพื่อทานได้ตัดมันกระท่านเป็นอย่างนกยังหมดมันขาดมันขาดหนีไปให้ดูกเลยเต่าเขามั่งมันกระหักกระแท่งกระแดงกันอยากกันกินเิ้นเิ้นใจโลกแอนเอาไข่ขึ้นให้มันแค่ดีมันเหนียมันสิอยากสิกิน องใหญ่กุ๊กไปหลุดกุ๊กกุกกุ๊กุกไปสิเนื้อติดตายมันก็ยังแดงให้หลุดเต่าขามันสำหรับความแห้งคำหมักลืความแห้งมันยังนี่เหตุใดท่านใดนั่นเสียสละความสุขของตัวตัวหลุดตัวเต่าหมายถึงสัตว์ การให้ท่านสัตว์มันกระทนได้เหมือนไม่ท่านกระทนได้ให้ท่านภายนอกให้ท่านวัตถุให้ท่านภายในให้ท่านกีเดือดปัญหาให้ท่านชีวิตที่ว่าให้ท่านความเสียสาลามกตกไปจากใจมันเป็นท่านภายในท่านเสียหนึ่งท่านเนี่ยจะท่านในอันนี้เสียงหลาย รูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ท่านเจนี่ท่านก็ไม่ใหนท่านเห็นท่านให้ไปหึงไปหวงชีวิตปัญหาแบบไปหึงไปหวงกันเจียสารลามกแบบมันมีการทำลายทร้างสางทำอยากทำใจมันมีทุกคนเหรอผู้ใดสำลายไปไหนผู้ใดปล่อยว่างไปไหนให้จังเชื่อผู้นั้นดีผู้ใด แต่มีแน่แน่ในจิตในใจเวงไปละหายท่านอันใดก็ได้นเพื่อผู้นันเสียก็ตอนนี้นิ่งท่า ตัวเองก่อเหยียดหลอกทับของอื่นว่ามันมีความสุขความสบาย พอเราลึกถึงการทำดีทั้งเสียเดี๋ยวนี่มีทานภายในมันจะกน้อง ให้มันไปซะนี่นี่นี่นางพลานามันเจ็บมันปวดกระท่ามันไปซะว่าสิให้มันมันขวางไว้คิดไั่ใจ ให้ี่เอาไปทางไหนก็เอาไปทานภายในทำลายใจทั้งตัวคือท่านสิงสีเสียสีเสียสีคัดขวางไว้คิด ตกออกไปหูรดออกไปทำลายท่าน่ายในมีอันนี้สงไงอันนี้สงหลาย เป็นทานไายนอกต่มีอันนี้สงต้องหายไปอย่าสัตักวนบุคคลรับบุคคลนั่นนั่นกับบุอิจฉาเหยียดเบียนเฮ้าเขามีโอกาสเวลาเขาจะตอบแทนบุญคุณเฮ้า ผู้ที่มันมีบุญมีคุณผู้ที่มันมีบุญมีคุณนั่นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนี่จะ่สัตว์ที่ได้ฉันนี่ก็ยังสัตว์บุญจะคุณคล้องกันสัตว์ที่นี่อุปนิสัยสัตว์ที่ดี อย่างไม้หรือให้อย่างไรมันโบกัดจะคล้องยังไงด้วยมันดูจักมาขุ่นต่อคล้อง หักแกนเจ้าของเห็นหน้าเห็นตาเจ้าของไปหาแจ้งหางเดือดเดือดเดือดเลยหางหอนหรือความดีใจต่างลาตาใสให้ดูหูภาษาเท่าั่นจนกายไหลเรื่องนกโคติสัตว์นกแขกพระพุทธเจ้าเคยไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้น ไปลงกินเขาในถุงในหน้าของเขา ตัวเองกินหลับยินนี้ตัวหนึ่งกินหลับขาดไปหอกเขาเลยอิจฉาดักแหลวดักเดียวฉันที่เจ็บประถูกเขาถามตัวยังไงข้างยังน่ะเพื่อสั่งหยุดสั่งสางเลยวะตัวอื่นเขากินเขาเคี้ยวเบอร์หนงตัวกินอิ่มน่ะ ขาดเนี่ยทุกวันมันเอาไปสืบไปขายทั้งไหลไปใช้ถามเขาวางให้ก็ของหน้านกวางให้เราไปหนึ่งเราไปหลายยางตัวือแล้วผมไม่ได้เรากินอิ่มท้องก็ไปโดยท้ายเดียวอาจารย์เขาสืบเขายืมแต่นี่เราไปใส่หนีใส่ชิ้นก็ตั้งห นกนี้หนีนี่สินี่การกูการเย็นกันหมดมันนกว่าบอกไปเรื่อยภายในมีสินแต่นี่อย่างงี้ันจก็ห้เกิดไม่ไม่ออกจากไทยไปไม่อยากให้กินได้ได้ตาใส่พอเมเป็นดูแลรักษานะนัไนนะแต่งงานนี่นะให้เราสั่งไปว่าเกิดยังไง เนี่ยเพิ่นเผาเพิ่นแก่เพิ่นไปเบื่อได้เพิ่นก็ลาผ้าเขาก็ไปใส่หนีใส่หินพอแม่เจ้านั่นถึงเอาไปเลยเอาไปสูบไปขายไปยุ่งไปฟังทั้งหลายเดาเอาไปแต่เขาปลูกเขาเยยงเขาไปเยี่ยงลูกไปเยี่ยงไก่เยี่ยงนกหน่อยนกอ้อนถึงนะกินเบ่ได้เหมือนเขาในกาหนาบ้านแม่ให้ไถ่ห้องเจ้าเขาจะไปรักษาดูแลนี่ถ้ำของนกแขก เจ้าของให้เจ้าของหน้าตั้งเจ้าของหน้าเดียตั้งเออมาเกินมีถ้ำมาเกินดีเรามีสติเหตุผลที่เขาตั้งดับเจ้าของหน้าไปเลยอนุญาตให้ถ้เอาตามขอบใจถึงหน้าข้างล่างเขาก็ได้บอกขาดอยูุ่กงนกกระตือสารท่านยินให้ท่านยินตัวที่นี้อุบัติเหตุ รัคษาสิ่งก็คือกันถ้าเป็นนางประเภทมันก็รักษาสิ่งย่างนางงามเงินเก่าแล้นางศิษดา เป็นเรื้อเขาหาอินทาคือว่าถึงเป็นมนุษย์เป็นพระเหตุไหนสั่งไหนเราก็ไปไปนั่นเนื่อ พอเห็นแล้วเราซื้อฮะบางทีเดี๋ยวไปเห็นไหนเห็หนีน้ำมือถนนหนทางก็ถึงแดกอะลาอะไรนัก็เด้เดี๋ยวสนใจนี่เกิดไปเห็นแล้วก็ว่ามันดีบางทีคือเกิดไปเห็นแต่แแต่งจ้่งแตเตัวอยู่หันหัวมาจากการจัดงาน เสัวได้เห็นความสวยความงามเสัวได้เต้นได้เต้นเต็มอกเต็มใจเว็มจิตของเล่างจิตไปแต่จะไม่เรื่องของกามมันคิดสีสั่งคุณงามความดีแต่ทางถึงการทั้งเวลาตายบริทำความดีได้เป็นคนง่ายเหลือถ้าจะแต่งแต่งจะเตัน ถ้ายังไง่ายถ้าสนิมไแก่อนี่ถ้าแก้งเสียถ้าแก้งเห็นเนี่ยทั้งสามหนักนั่นะคือทำแม่คือจิตต่างนั่นคือนั่งท่าเพราะเหตุอันใดกันเหตุนั่นอยากได้ มีเสียงในการบุญการกุศลก็ตายไป อาจจะเป็นเนื้อไทยอินมีสั่งสาบายวดึงมีความสุขความสบายจึงผิดท่านได้หน่อยหน่อยไปออกผลให้ง่ายโตมีสาบุคารามีสวยงามมีกาล่าธรรมส้าเขาเสร็จพยาดาเป็นยึดเลยดาวดึงก็จะซึ่งกันในกาล่าหลังนั้น มีเสียงเดาไม่การงสุนันท่าแล้วก็สื่อเดาไม่สั่งซาลาไหลคนนึงคนแล้วปลูกสงเดาไม่ฮะคนแ้่เงินเงยเงยหลังว่าปลูกขึ้นเดาไม่มาเห็นเดาไม่ก็ดีขึ้นยึดเย็นใจด้วยเป็นเย็นเป็นกุศลท่านเห็นล่าเราไปเกิดเป็นนางสาเทวดาเป็นเมียเป็นพระอินทร์ เป็นมันท่าเย่าคือท่าแม่สั่งจองฝากสล่านั่งคือจิตตาสั่งพระนั่งคนหน้าเมืองจะคือได้อาบเดือดเสงสะดวกสบายอมีความคิดมันคือสิ่งมีความคิดคือสิ่งมีความคิดนั่งเสียสละความเมตตาในหู ทำคุณงามความดีตายไปแต่ด้เป็นผู้คติอันดีอันชอบคือสิ่งมีความคิดขอาถึงจะคิดเหตุปัญหาออกเนี่ยตรงนี้มันเสียสละแต่งงานอย่างไรบ่มีความคิดที่สั่งความดีอันไหนนี่จะตาแต่งแจ้งตายแต่ตายจะเป็นแม่งเลยง่ายถ้าจะเป็นแม่งเลยง่ายถ้าอินกับสงสาร มองไปใส่ก็จะเห็นนางพิะดานไปเกิดบันไดไปมีสถานที่ใดโดยพวกส่วนสูงที่เคยเกิดเปลี่ยนกันทุกสั่งทุกคนก็มาเกิดสวรรค์สั่งสามีความทุกข์หล่นหล่นผนจะมากนางพิะดานหนึ่งเคยท่านระยะของเล่าอยู่ไหนเราไปเกิดบนไหนเราเป็นตรงไหนบนบนไหนมาเกิดนั่นเองถ้าอินทรีย์เป็นผู้หญิงตาทิพย์ คิดพระเนตคิดพระกันคือหูดีตาดีสามารถได้ยินสามารถได้เห็นเรื่งที่ตัวต่างๆเอาวุ่นกุศลบันดาลให้มองไปสุดมองไปดีต่างคติต่างๆกันประเทศต่างๆกัน ขพชาติต่างๆจะไปเห็นแบบไปเห็นเป็นหน้าง่ายๆเขาจอคขอบเลยยิงไปเลยกลับเป็นถ่ายง่ายๆม่หามาเกิดมาจาเลื่อนไปดูสยามสั่นเจ่านั่งไปเห็นตาสาดีมานั่งไปเห็น ของผิดความเป็นอยู่ทุกสบายแต่เสพวิเศษ นีอำนาจของบุญของกุศลที่คนเราหนังทำบ้างอันนี้เกิดเพราะอันนั้นอันนั้นเกิดเพราะอันนี้บุญที่สั่งไว้ตั้งแต่ข้าวสไหนมีเรื่องกันเขาได้ยางนั่นเขาดียางนี่แต่ที่บางให้ฟังตลอดถึงบรรทุศิลาอาบถูกกำพ้นศิลาอาบหินเอาไปคนผักคนเศร้าอยู่ห่มอยู่เงาข่างสล่าง จะเกิดเป็นหินแดงก้อนแบบนี้เป็นที่อ่อนเล่นที่สุดถ้าอินไปมองหันละโดยมากเนี่ยเวลานั่งหลุดนั่งคุยนั่งนั่งนั่งนี่นั่งสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายภาษาพระราชาจตเหมือนมีเหตุการณ์อะไร เกิดขึ้นนี้นั่นกับแข็งเป็นหินอันนี้ยางนั่นพยินจะต้องเล่งย่างที่แกแน่กันโลกนี่บันไดนมันเป็นอันไดแจากใครคิดที่ารแน่เนี่ยเห็นหลักว่าแก้ไขเฉลี่ยเหลือิจะล่าที่เคยออนกับแข็งอันนี้เหตุอันไหนอันหนึ่งเดี๋ยวอยู่ในสถานที่ใดก็อยู่ในสถานที่หนึ่งเนี่ยเอาหินเนื่นเป็น ส่ยบอกเส่ยนล่างการต่างๆถ้าหญิงเคยต้องเสียเหตุการณ์ย่างนั่นอธิบายให้เราฟังเราเห็นเราพอแล้วก็ดีใจแล้วนั่นเลยอยากไปแต่อยากไปสวรรค์อยากไปกินขอาคุณอยากไปอยู่ปราสาทอยู่นั่นอยากให้ความทุกข์ความสบายก็เป็นเรื่องง่าย นั่งก็นั่งนั่งนานใหม่งอนนั่งคุณนงเที่ยวหาอยากหากินกันทุกอย่างลำบากกลัวสิได้ไปตากไปแข่งจะ่ละหนูงตละวันเราไปเห็นเขาเห็นกล้องดีก็อยากได้อยากใจอินอยากให้ทำอยากใจก็ต้องรักษาศีลรักษาศีลอ่า ไม่ให้กินสัดเป็นให้กินสัดตายตาตายมันรักษาได้แต่ไข้นี่ไข้สิเดไปสวรรค์ถ้ายินแม่สอนยังนะนั่งลงยั่งแต่ยิ่งดีแล้วที่รักษาท่านรักษาก็เป็นนี่แล้วตาตายแน่งกดน่นเห็นหลังกายไป เหนื่อยอ่อนเพียเหนื่อยเหยนะตาตายไปละหนึ่งบางที่ก็ได้กินเลยมันจะเน็ดจะเมื่อยจะเมื่อยจะหิวแต่ทุ้อยางเลยก็สิตั้งใจรักษาเอาหนึ่งไว้สวรรค์สั่งฟ้า ยิ่งจะซีวิตที่ราของตัวอยู่มาหลายหนึ่งหลายวันถ้าอินเห็นยาง นั่นแล้วนั่ง สิ่งนี้ความเสียใจหน้าในจิตในใจเอาจริงเอาจังเรื่อไม่แต่เรื่องมาจากสวรรค์มาจากเหตุเป็นตาตายเยอะทางหนาบนนั่นหาจินหาจินไปหาจินไปเห็นตามันผู้องลองตาตาตายหน้าในยางดักดักยาวยักแต่ต้องเสวดตักเลยอีกคืนเรื่องข้อเขาไปได้าย เขตเป็นตายทางทายเป็นตายนั่งข้าวออกมาพระอินทร์เห็นตาแน่หลับสายสีเหรือวาสายุ่งก็ซีบข้างหน้าตอหิวโหยขนาดนี้นั่งก็ยังข้าวออกมาได้บรวษาาสีมันถึงปากขนาดนั้นเคลื่อนคืนจะไต่หน้าส่ใจรักษาจริงจังเลยบอกเลยสอน มีศรัทธาสามารถต่อไปถึงตรงนี้นะสั่งสายมากคอยดูแลสอบกองถ้ให้น้องๆเรื่อยๆรักษาเป็นไปทั้งแน่งไหลแต่ว่าหาจินตาตายด้วยได้หลายหมื่นหลายล้านก็เลยจริงใช่ไหมทางใจวที่เองร่างกายวิญญาณก็ได้ทั้งตายถึงแล้วล่ะ ไปเกิดเป็นหนี้ไปเกิดเป็นคนแบบไปเกิดเป็นคนไปยินเลยตามสอนรักษาศีลนกรักษานี่อานิสงส์หน่อยคนรักษานีนี่อานิสงส์หน่อยคนนกรักษาสารรักษาแต่ใส่ตาหน้าเกิด จะตายเพื่อนชีวิตของมนุษยเท่าคนละสั่นชีวิตของสวรรค์เท่าไเงี้ยเป็นกายอย่างนี้ตัน รับตันล่าในตันแน่กายอย่างเดียวเทวุฒิเทวดาเป็นสวนตัวใหญ่ใหญ่มากที่เจ็บใหญ่มากเทวดาองค์หนึ่งบนบุญเลยมาเกิดเป็นมนุษย์ มาเกิดเป็นมนุษย์ประสั่งคุณงามความดี รักษาศีลให้ท่านท่านเป็นคนสามารถตาชนะอยากจะไปเกิดเรินผัวเป็นเทวดาเป็นเมื่อเทววุฒิอีกคนคิดคนผูกพอมาเกิดเป็นมนุษย์ถูกเนาะลำบากเห็นพวกเกาขาดก่อนตัวดัดแล้วก็บกประมาท ตั้งอกตั้งใจฟังนำท่านบุญต่างคุณงามข้ามดีจนอายุเขาที่เถาเกียวแบบตายไปตายไปแังไม่เกิดเป็นเทวดาอีกคือเก่าคนเหล่านี้ไม่ให้นี้จักโฮใหม่เีินไม่ให้นี้จักดอกใหม่ที่ถ้ากันเจ็บกันเด่นอยู่ไม่เกิดเป็นมนุษย์เป็นเผ่าเป็นแก่ก่อนคิดดีหลายดีจนตายไป ยังไม่ทันได้กูหัวข้าวอยู่เวลาหายแล้วมันก็ไม่ทันได้เคนแถวอะไรข้าร้ายเจ้าดาก็ถือเป็นคนขี้ขาดสังเก็บเงินมาดูเท่าก็เกิดตั้งแต่คิดปีแล้วปีตายไปเท่านั้นนั่นไม่ทำนี่จะคนมดอกไม้นั่นบ่หอยบบกไม้นั่นท่านใดก็ทองแถวคนแถวนี่นะทีเรือง เทวดากับมนุษย์มีความสุขความสบาย ที่แตกแตกต่างกัน ความจริงใจมันสุขให้อยู่ระยะยาวนานนั่นก็พออยู่ที่กันก็ไม่ออกเห็นดาวมากขนาดนั่งถึงจะเขาคำคุยกันนั่นนั่นนี่นี่จนขี่ไปเว้นสิ่งหนึ่งคือการแจ้งง่ายแฉะนะพอมันเพิดมันเพิ่ม มันเมื่อมันเน่ามันฟุกมันคิไมนใจมันไปคิดถึงวันเวลาคนเน็ดเหนื่อยในหัวอันไหน มันปล่อยมันว่างเขาความทุกความพอใจนรกคนตัวมันถูกมันหนัมันลำบากเดือดร้อนอายุ แน่หน่อยมันก็คือยื่นแน่เชื่อกันกับเข้ามาลองฟังเสคฟังท่าน นั่งข้าวเยียวคือจะเน็ดจะเนื้อยจะเนื้อยจะหิวหัวเงาห้านั่กระทับเทมแข้งกระปวดขากระปวดเอวกระปวดขันไปนองดูหนังตั้งล่ำบนเด็ดขึ้นเด็ดวันมันก็คือยังพออยู่ได้แต่ว็าเลยนั่งบนยึดบนดีอย่างนั้นนั่งนั่งยิ้มนั่งเงาตาใสคนตาแม่ขี้วันนี้งนี่เหงาเคียความพอใจความดีใจความเพิ่มบริจิตของการเวลา ที่ลดใจใจเพิ่มใจชอบใจยิ่งดี มันเป็นนิสัยมีสวรรค์ความสุขความสบาย แต่ถ้าแน่เดียวกันถ้าใจมันสุขใจมันสบายถึงเวลามันเรยงใจมันแน่นมันกะบอกเด็กคิดใจมันลดการลดเวลาไปเหล่าเท่าใดบริจิต ระยะเวลาที่ผานใปหใจมันทุกข์ขันบนมันทุกข์มันเหนื่อยมันลำบากลำข้างนะมันระยะเวลาสั่นสั่นมันก็คือยังมันเน่ามันแน่ามันเศร้าอไรอย่างสั่นผมมาเทียบสวรรค์ในอกนรกในใจแต่จริงๆมันก็มีอยู่ในนี้แหละสวรรค์มันอยู่ในอกนรกอยู่ในใจมีพ่านอยู่บนไหนก็อยู่ในใจที่สั่นบนอยู่บนอื่น ให้อบรมถึงมันสีอย่างสีลำบากลำข้างฝึกอบรมเจ็บท่านให้มันได้ มันเห็นให้มันเป็น มันหูที่ออกจากทุกต้องผ่านทุก มารับแจงแจกไขกายใจของตัวให้มันดีดีเสียมันเป็นไปบ่ได้ คือไม่มันสีลำงานจำได้มันก็เป็นด่านเป็นเหี้ยนให้เห็นบ่มา รับแปลงแก่ไขเลยนะแต่ลูก้าคือการอำนาจวาสนาที่นี่มาหน้าร้ายเหลือมาขนาดใดทำบกทุกอบรมกายใจท้องเสียมันก็จะเห็นได้เห็นว่ามีท่านมาท่านโม่ให้ที่พระพุทธเจ้าเป็นสั่งมาขนาดใดยึดตาสายหลับ่ว่างถึเห็น นักผลอันได้เกิดขึ้นให้ก็เป็นพืชปฏิบัติเสียสละเนี่ยจะทำง ชีวิตของพระองค์บ่ได้บ่เห็นบ่เป็นบ่หูสิย่อมตาย เอากังขนาดนั้นจิตใจจังคอเกิดธรรมะธรรมโมขึ้นให้ยังอยู่เจียงแค้งตลอดสำหรับสาสางกิเลสปัญหาอาวิชาอุปาทานตกออกไปจากพระทถยของพระองค์เกิดอาสวัสดิ์ไขมีใจผลกิเลส คนอาสวะทั้งหลายข้าพ็บุญจักว่าอำนาจหลาสนาที่เขาเคยสั่งแม่แนหน่อยขนาดใบสัญญาขนาดใบใดมากขนาดใบให้ผมมีสัญญาตายง่ายให้แต่ความจริงมันก็เคยมันบ่เคยมันก็บ่เกิดมาเป็นมนุษย์มันบ่เคยมันก็บ่ยินดีในธรรมะธรรมโมมันบ่เคยมันก็บ่ยินดีได้ท่านศีลภาวนา แต่ว่ามันเคยมาอยู่ว่มันเคยมาอยู่กันจังเว้ยเขาได้จะเงินดีเหมือนใช้ถ้าเพื่อเข้าไปหนีมันจะเข้าไปิ่ีเรื่อยไปมันไปเห็นอันใดดียิ่งเกิดขึ้นต้องๆท่ามให้มากแล้งไปนักลงไปใส่เข้าไปหนีมันไม่จางยุบมันบกพร่องเจ็บแค่นวดหายเติมเข้าไปอีกอันนี้ยังขาด ตมบกพร่องคือการสั่ง ความดีใส่กาใส่ใจของตัวเัื่อเรืคองของกิเลอปัญหา มันไม่มีเรื่องพ่อหรอกมันมีวันจะวันสิ้นให้มันพ่อเองพ่อก็เป็นเจ้าอกนไหนนั่นก็ยัง รุ่มรอบรับปีน้อยใจยังหันกายมันสีข้างใจมันสีนั้นอยากยุบนี่คือความอยากของใจเดื่องปัญหาของใจ อย่างโลกยังมีข้อพระรัตนานี่เป็นเหตุสอนพระเจ้าโกลพยะโลกของยูเป็นนิดนะนะบางคนต้ออิ่มเป็นถาดแห่งปัญหา มันผ่องดูตลอดเวลาจิตไปในทางโลก มันจะมีวันสมบูรณ์ยินบดเนเป็นสีขาของความอยากส่วนธรรมะธรรมโมเป็นอย่างนั้น มีวันอีนมันเป็นวันเที่ยงวันพ่อ เป็นสอนให้พึกให้สอบให้อบรมจิตใจของตัว เห็นไปถึงความพ่อของใจล่ะมันประเสริฐมันวิเศษทุกคนมุ่งมั่นอยากมีความสุขความสบาย มันเกิดมันตายต่อไปอย่างนี้ทำดีก้มเย็นฝึกส้อมไปถึงแล้วตัดแต่งไป คนชีมันไป เนียบเป็นลำบากเขาไ็เหตุเพื่อเฮ้าสังเพื่อเฮ้าตัวเองคืกตัวเองเรื่อยไปปลใจตามเรื่องของใจ ที่มักที่สอบไม่ถึงว่าได้อันไหนเขาเคยปแ่ม่ระยะง่ายนั่นมาเห็นความสงบความทุกความสบาย ของจิตของใจให้บาดเหนียวที่สุดรับแปลงแก้ไขบ่เชื่อเร่างนี้เกิดปัญหาของใจสีเชื่อท่านของพระพุทธเจ้าเอาวันเห็นวันเห็นมันดีมันเด่นวันเห็นว่าเห็นว่าดีว่าเด่นมันสิตายของมันตายไปสักทีนี้สิเจ้าหน้าอาไปในเงี้ยนั่น สบายนี่คือการภาวนาการให้ท่านการรักษาศีลเราเคยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องแม่การภาวนาเขาก็เดี๋ยวต้องแต่เ้าทำว่าท่านใดว่าท่านเป็นท่านใจหยุดท่ำมันเป็นมันไปเขาบอชสอนให้เขาบอกฝึกให้เราไปได้ฝึกให้ ธรรมะของใจพยายามฝึกฝอมอบรมไม่ค่อยอยู่กลางอยู่ไกลต่างประเทศต่างแดนเขาจะว่ามาหาสาแพ้ว่าหาครูบาอาจารย์ศึกษาอัตธรรมการสอนใจของเขาจะไม่ค้นลดจากอย่างจน ็นคนที่เป็นดีนรับสนดับเขาบวชบวชเพิ่มบวหลุ่มบวหลง เป็นเกินเหตุเกินผลเท่าเป็นกบเข่าก็บัวอยู่ก็วัดก็ว่าก็ศาสนาเกิดหน้าเห็นพระเจ้าพระสงฆ์แต่จะมีเมื่อหูเงื่อนตาเป็นผุดแล้วว่าสนใจอันใดไม่ใช่ไหมที่กันก็กบเข่าก็บัว ว่าได้อันใดก็ตกดอกออกเกสรเนอนแว่าคือว่าเขินมีหางอยู่ไก่เขาก็มาเอาไปทำเรื่องทำร่างทำหวานเป็นประโยชน์สำหรับเขาห้องถ้านองเดียวกันถ้าป็นสอนใจตื่นเต้นวัดเขาว่า เป็นเขาแม่นี่จะขู่จะคู่จะ รับไปนอนไปหล่นไปเคลื่อนเราสน้าดูมินมินท่าคนไทยมาหลับมาว่างนอนคุยกันหล่นเดี๋ยวเห็นทำข้องยุบก้นดีอันไหนมามาวัดฝึกกายฝึกใจมันเดินนะคุยว่าคุยว่าพักความใจยถืแสวงฮะ คุณงาก้อามดีต่างใจเดินจะกลมภาวนาเดี๋ยวนี้เขาสินั่นไปเจอไปขายเนื่อเขาถึงเห็นคือคือเดียวมันก็น่าไปเวทประเทศเพรว่าคนไทยไม่ไทยเพราะแต่ว่ารักษาการเจ็บยาป้าสาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรนั้นก็เป็นไป เป็นประโยชน์อย่าไปเหตุไปท่ำไปสูดไปคุ้ยเขาเห็นมันใช้หนาตายไปเดียวเราครับของคนละทำให้เสียเขามาตาเขาก็เอามาหูเขาก็เอามาตาเขาก็เห็นหูเขาก็ได้ยิน ใจของโอมาคนจิตพิจารณามันดีตัวพิถูกยังไงเขาเป็นคนเดี๋ยวมีหัวใจเขามีหัวใจการศึกษา ดับทั้งโลก เขาก็ศึกษาม่ว่าจิจะเยจแร่เขาคิดเขาใจได้ คนมาหาวราันสิดีอกดีใจแต่ละมาตะวังหลาย แาะมันสีขาวประเทชาติเขาบวดีให้แต่ระวังของมันเหมือนคิดไว้จะไปเปิดให้เขาดมสกปรกก็บวดีเอาไปหนีไปซ่อนจะเสียออกมาอวดแฉกเขาไปเห็นเขาบวดีเขากับตำหนิคือกัน มันใจคือกันค้นคือกันสอนตัวอบรมตัวเสมอ